صلى الله عليه وسلم بنفسه قط إلا أن ينتهك حرمة الله فينتقم لله ndugu katika imani hadith ya Abu Huraira Mtume sallallahu alayhi wasallam anaeleza na hii ni mazungumzo ya hutuba iliyotangulia kabla ya jana kabla Ijumaa iliyopita ambao tulikuwa tukizungumza katika haki za wafanyakazi sasa mtume sallallahu alayhi wasallam asema mastakbara man akala ma'ahu fadimu hajafanya kiburi yule bosi yule mwajiri aliyokula chakula pamoja na mwajiriwa wake sio mwenye kiburi yule mwajiri ambaye amekula chakula pamoja na mwajiriwa wake warakiba alhimara fi aswaq na akapanda punda akazunguka katika masoko maana yake akapanda punda akazunguka sokoni bosi na yeye siku moja moja ananunua waatakala shah na bosi siku moja akaamua kukamua mbuzi maziwa ambayo ni kazi ya nani ya mwajiriwa ibadallah sio katika kiburi kuamua wewe bosi siku moja kula pamoja na mfanyakazi wako mukala chakula moja mukakaa kwenye meza moja lakini hata kama mtakula chakula tofauti basi angalau siku moja ukamwalika mwajiriwa wako nyumbani kwamba leo hemu njoo na wewe ule pamoja na mimi huyu atakuwa hana kiburi mafhumul mukhalafa atakuwa mwenye kiburi yule bosi ambaye yeye yuko special chakula chake si chakula cha wafanyakazi na yeye hawezi kukaa na watu duni yani wafanyakazi ambao ni duni yeye akikaa atakaa na mabosi wenziwe kaa na mabosi wenzako lakini si makosa siku moja kuamua kukaa na wafanyakazi waliokuwa hali duni wa hakadha kana hayatu nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kisha Aisha radhiallahu anha asema ما ضرب رسول الله صلى الله عليه wasallam بيده قط mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwahi kutumia mkono wake kumpiga kiumbe chochote hata mara moja lamraatan hakuwahi mtume kupiga mwanamke wala khadima na wala mtume hajawahi kumpiga mfanyakazi wake hata mara moja illa ayujahida fi sabilillah isipokuwa akienda kupigana jihadi fi sabilillah hapa ndiyo mtume sallallahu alaihi wasallam anapigana na anawapiga watu kwa sababu ya kupigana jihadi fi sabilillah na wala mtume sallallahu alaihi wasallam mantakama takama rasulullah sallallahu alaihi wasallam binafsihi qad mtume hakuwahi kulipa kisasi hata siku moja Mtume alayhi salatu wassalam hakuwahi kulipa kisasi hata siku moja illa an yuntahaka Allah fayantakimu lillah, isipokuwa pale yanapoendewa yale makatazo ya Allah ndiyo mtume analipiza kisasi kwa sababu ya Allah. Kwa hiyo sio katika rujula kumpiga mwanamke Sio katika maamrisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kumpiga mwanamke, yeye hajawahi kupiga mwanamke alayhi salatu wassalam, wala hajawahi kumpiga mfanyakazi wake. Wako mabosi wanaopiga wafanyakazi wao, wako mabosi wanawadhalilisha wafanyakazi wao, na wako mabosi wakati mwingine wanatumia pawa na neema ya mali waliopewa na Allah, wanawasalitisha hata kwa serikali. Hivyo basi haifai kwa bosi kufanya hivi, na hii ni mazungumzo yaliyotangulia yakikamilisha haki za mwajiri juu ya mfanyakazi, lakini tunakamilisha haki za mwajiri kwa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yakisema, matalul ghaniyi dhulmun mumatala ni dhulma mumatala ni nini mumatala ni kuchelewesha kuwalipa wafanyakazi wakati washafanya kazi yao kwa muda unaotakikana baada ya makubaliano kupita kisha anamchelewesha anamwambia subiri mwezi ujao subiri tarehe kumi subiri tarehe tano hii ni dhulma unatakikana ulipe wafanyakazi kwa wakati ambao umekubaliana ikiwa hutafanya hivyo basi wewe utakuwa ni katika madhalimu kwa sababu unawafanyia unawacheleweshea mishahara yao na wao pia wana majambo kwa hiyo nimependa kwa mazungumzo haya ndugu zetu ma, matajiri wafanyabiashara waajiri walioajiri wafanyakazi wafahamu hizi haki za hao wafanyakazi wanyonge ili wafanane na mtume sallallahu alayhi wasallam lakini katika haki za wafanyakazi sasa na wao wafanyakazi wana haki zao wanatakikana wazifanye miongoni mwa haki za wafanyakazi kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha hakika Allah anawaamrisheni nyinyi murejeshe amana za watu kwa watu wake aya hii ni shamil mfanyakazi aliyoaminiwa akakabidhiwa mali ya watu anatakikana mfanyakazi yule aifanye ile kazi kwa uaminifu, asiwe na khiana. Leo wengi katika wafanyakazi wanawahini mabosi zao, wengi katika wafanyakazi illa marrahima Allah ni matapeli, wengi katika wafanyakazi wanawaibia mabosi zao, ni haramu chochote katika milki ya bosi bila ya ridhaa ya bosi ni haramu, na wewe pia ukifanya hivyo, na wewe utakuwa ni dhalim. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, inna Allaha yuhibbu al-abda idha amila amalan an yutqina, Allah anampenda mja ambaye anapofanya kazi yake anaifanya kazi yake vizuri. Tunasema kwa lugha nyingine, kwa uweledi. Wafanyakazi wengi leo wanakwenda kazini kwa sababu ni basi tu, kuna mshahara mwisho wa mwezi, lakini wafanyakazi walio wengi wakienda kazini hawafanyi majukumu yao waliokubaliana na mabosi zao ameambiwa njoo kazini saa mbili yeye anaingia kazini saa tatu na nusu fanya kazi kuanzia hapa mpaka hapa taimu ya kuingia ni saa mbili na nusu taimu ya kutoka kazini ni saa kumi na mbili kamili anaingia saa tatu na nusu anatoka kazini kabla ya saa kumi na mbili hii ni makosa na hii ni haramu na haifai kwa waajiriwa kufanya haya pia bosi akikuambia ufanye kazi yake ifanye vizuri kama kazi yako ili upate kupendwa na Allah inna Allaha al abda idha amila amalan ayutqina Allah anapenda mja wake wakati anafanya kazi aifanye vizuri kama yako, usikie uchungu wa ile kazi, na ndipo unapolipwa jasho lako linakuwa ni jasho ambalo umelifanyia kazi. Jambo la kwanza, amana, kutunza amana, kuwa mwaminifu. Na ndugu yako anapokufuata anakwambia, bwana, nataka mfanya kazi basi jitahidi kijana ambaye ni mwaminifu, usimchukulie tu kijana yoyote. Lakini hapa nataka eke nukta kwa jambo moja. Leo unaweza ukapata muislam ana wafanyakazi wengi ambao wengine hata hawajui wametokea wapi background zao ni zipi, maisha yao ni yapi. Anakuwa bosi siku zote ana mashaka na wao kuwa wataniibia ama hawataniibia hawa. Mabosi wengi kitu cha kwanza wanachofikiria kwamba huyu mfanyakazi ni mwaminifu ama si mwaminifu, lakini wako vijana ambao kwa madhahiri yao tu na kwa itikadi yao tu na kwa maisha yao wanapojitahidi ni dhana ya moja kwa moja kwamba vijana wazuri wale hao huhitaji mashaka mpaka atokee afanye kosa lakini kwa dhahiri ni kijana mzuri wanatembea mabarabarani hawana kazi wako ndugu zao waislamu wanawaona vijana wazuri waaminifu lakini hawapi kazi lakini wanasema hatuwapi kazi kwa sababu hawana qualifications sio kazi zote za maofisini kuna qualifications ziko kazi za kawaida ambazo hazihitaji profession vijana hawa wa sunna ambao utaswali nao misikitini tuamiliana nao tuone ni dhaifu hali na sisi Allah ametuneemesha ametupa mali kwa nini tusiwasaidie hawa vijana wa sunna tukawaajiri wakainuka na wao kiuchumi maana yake wakiinuka wao kiuchumi uislamu utakuwa umeinuka sunna itasimama lakini unawafanya kazi wangapi wa sunna mabarobaro salafiyun wangapi uliokuwa nao tuambiane ukweli jamani kisha leo inaonekana vijana wa sunna au labda vijana wenye madhari ya sunna ndio vijana madhaifu na ndugu zetu ambao wako vizuri wanaweza wakawanyanyua vijana wa sunna wakawaajiri katika ajira katika kazi zao wakapata utulivu wa nafsi zao vijana wazuri wana akhlaq wana dini hawakosi katika wao wapungufu hawakosi katika wao ambao si waaminifu lakini wengi katika wao ni wazuri. Je, mmeiangalia hiyo nukta? Maana yake ni nini? Siwapigii debe vijana wa sunna wapate kazi. -a. Ah, ah. maana yake wewe utakuwa na amani. Umemweka kijana wa sunna, utakuwa na amani na kazi yako. Yule anajua kala Allah wa kala rasul, ataki kukini, utamwambia bana, kala Allah kala rasul, anakuelewa. Umechukua mtu tu haeleweki, haeleweki, ataki kuibia, unamwambia qala Allah qala rasul, hakufahamu. Lakini ukimwambia qala Allah qala rasul, bana haram, haifai kwako wewe. Lau angeniambia kama una shida. Lakini kuna protocols ya hela, wanasema hela zina protocols katika protocols ya hela ukae mbali aslan na watu ili watu wasikusogelee na ndio mabosi wengi wako mbali na wafanyakazi wao ili wasiwasogelee angalau akamwambia bosi nina shida hayo si maisha ya sawa sawa hivi sivyo alivyoishi mtume alayhi salatu wassalam ndugu katika imani tuko na ndugu zetu ambao tunawaamini lakini tuko na watu tunaweza tukawazunguka kwa watu hawa ndugu zetu vipi hawa huyu kijana unamuonaje huyu ana uaminifu. Huyu kijana mpe hata course, uchukueni vijana upini hata course, wende wakasome, mwafanyie course ndogo, kwamba bwana, sisi hapa tuna kazi fulani, lazima course. Mte mtu awasomeshe, wape course siku mbili tatu, kisha ukifanya utafanya kwa diraya na ilmu, lakini sivyo hivyo. Kwa hiyo ndugu zetu Waislamu wenzetu waliobarikiwa mali ni katika ihsani maulama wanasema maneno haya wanasema mtu wa sunna sahib sunna anapewa mahaba kamil anapewa mahaba yote kabisa yani yale mahaba utakayompa ndugu yako basi ikiwa si mtu wa sunna utampa mahaba nusu mapenzi nusu lakini ndugu yako wa sunna unampa mahaba yote tuwasaidie ndugu zetu na sisi tuweze kupata raha katika makazi yetu. Unaonaje wewe ukimwona kijana amekaa dukani kwako anafanya kazi yako, mara ameweka anasikiliza Qur'an, anasikiliza qala Allah qala Rasul, anasikiliza muhadhara darsa. Wewe unaje haya? Lakini waweka watu wewe wanakutilia miziki ndani ya kazi yako, waweka watu wewe waangalia vitu tu ambavyo si vizuri ndani ya kazi yako waweka watu wameweka wifi wifi hiyo waitumia vibaya wana vandalize hiyo hiyo hiyo wifi umewekea chukua vijana wazuri wa sunna aqulu ma tasma'un wastaghfirullah